Bölgesi de teşkil ediyor. Thank you. เข้าใจอย่างนี้ค็อสิ่งที่เป็นนีการ นิจนันทรีนิจนันทีเป็นฐานนิจนัีตงขนไายขั้นตงแ้นนต้นไปขึ้นันถึงท้อตรี้โดยที เป็นเรื่งที่ถูกใช้ใช้ใช้ใช้ติดตัวไปที่ติดตัวที่ติดเวลาหายใจเข้าเวลาหายใออกยึดติถ้ามีคนมาพูดเราเจอไม่พอใจกับตัวตนเองถ้าไม่พอใจกับตัวตนเองให้หยุดตัวตนเองไม่ใช่ตัวตัวนักตัวตัวตัวตัวตัวตัวตัว ที่ปัจจุบันเป็นเป็นที่รู้เป็นรู้เป็นเป็นเป็นเป็นเป็นเป็นเป็นเป็นเป็นเป็นเป็น

เรื่องสนุกสนานสนุกสนานเป็นเดินเดินบุกเดิของินเดิน to the table.

Thank you.

วิญญาณจิตใจแล้วก็รู้ลูกทำรู้หลานทำแล้วก็รู้ลูกโลกรู้หลานโลกมันเป็นพักเป็นตอนไปลูกโลกหลานโลกเป็นสองอย่างคือโลกทางซ้ายโลกทางหลังแล้เตัวลกหลังต้องเปทาหมอต้องเปหาหมอแล้วเปหาหลังที่เรงพยาบาลแล้วหลัเชื่เป็นรางกาย โรคบางอย่างต้องเป็นยามาเฉพารคบางอย่างเดี๋ยวรักษาก็ไม่หายแล้วก็ตายไปแต่โรคทางจิตใจเพราะจะเรียนสติจะเรียนปัญญาให้ดีงามเป็นยาติดขึ้นโรคนี้เป็นโรคโทสะโลกโมหะโรคโลภะนี่อันนี้จำเป็นต้องเจริญสติให้สมบูรณ์หายไปเอง Thank you.

เป็นเรื่องที่มีความสำคัญที่สุดในชีวิต เรื่องสมมติโอนเรื่องความรู้สึกสมมติเข้าไปนะครับ

จิตเมื่อได้สมบูรณ์ขึ้นมาแล้วยวลาเกิดขึ้นภายในจิตใจอย่างที่คุณแล้วตัวศาสนาจริงๆคือตัวคุณและบุคคลที่มีความรู้จะรู้ว่าอะไรก็มสอนคุณสอนเข้าหูเพราะทุกคนต้องมีหูจะเป็นคนไทยก็มีหูเป็นคนจีนก็มีหูเป็นคนฝรั่งเป็น หรือเป็นคนอะไรก็ตามต้องมีตัวคนนั่นแหละเป็นตัวศาสนพุทธศาสนาพุทธศาสนาคือตัวสติตัวสมาธิตัวปัญญามารู้ตัวเองพุทธะคือตัวที่ได้ทำที่ได้ทำคือเห็นตัวเองนั่นเองตัวเอง

ใจเรื่องศาสนาพุทธศาสเข้าใจเรื่องหาัเรื่องนี้เข้าใจเรื่องจิตใจไม่เกิดแบบนี้มาเป็นแบบนี้อันนี้เป็นตัวสักเป็นตัวที่เกิดขึ้นในจิตใจของคนทุกคนถ้า

ที่เป็นวัตถุภายนอกหรือไม่ต้องคิดได้เพราวัตถุภายในคือร่างกายี่เป็นวัตถุจิตใจที่เรานึกหรือคิดมันก็เป็นวัตถุตอนนี้การสัมผัสเห็นร่างกายเคลื่อนไหว เป็นปรมัตกำลังรู้เห็นเข้าใจจิตใจที่เรานึกหรืคิดก็เป็นปรมัตมันเรียกการเคลื่อนไหวของร่างกายคิดมือขึ้นขั้วมือลงเดินไปเดินมา ดูอาการของร่างกายแบบนี้จิตใจที่มันเกิดกุเนี่ยเป็นอาการของจิตใจไม่เป็นอย่างนี้ดังเมื่รู้ดังนี้เราก็ปรากฏขึ้นมาจากธรรมชาติจริงๆแสดงเรียกเราออกมาว่าเรียกเราเป็นโทสะเป็นโทสะจะเป็นควาเดือดร้อนตัดสนวุ่นวาย รู้ก่อนมาเป็นขณะหลักขณะโมหะเป็นอย่างนี้โมหะที่อยู่ตรงกลางที่ผมเข้าใจเป็นอุปมาเหมือกับต้นไม้สามต้นต้นที่อยู่ตรงกลางสูงเป็นที่ตุดแล้วก็เลยรู้หลักขณะโมหะหลักขณะเมหะตัวมันเป็นโมหะตัวมันเป็นโีสะหลักขณะเมหะตัวเรื่องละหะวิสาหะโมหะนี่เปานสี่ง แล้วอปนรู้อย่างนี้จริงๆไม่รู้อันนี้เนี่ยจิตใจของทุกคนก็ตามรือจิตใจของผมผมที่จะก็ตัวผมเอ่นี่น้ำหนักตัวผมประมาณร้อยกิโลผมจะสลับตัวหนักจาักใจออกประมาณสิบสิบกิโลที่พูดในขณะผมเป็นนั้นผมว่าผมสลับได้แปดสิบกิโลรวมเป็นภาพตาตกเกิดขึ้นที่ตรงนี้ าคิดี่จะไม่เป็นจริงเมื่อบุคคลใดไม่พบห็นคนจะติดสมมติไม่มาพบอะไรที่เป็นเป็นของโลกนี้เป็นเป็นพระอรยถ้าเป็นพระสงฆก็ย่กเป็นพระอริยสง์เมื่อวรนอะไรเข้าใจนี้ก็เลยปขึ้นมาเป็นเวทนาเวทนาแปลว่าเสวยอารมณ์เสวยจะาไม่มีคิดไม่เอง ถ้าเจอทุกระหว่างของเราเป็นทุกเดือนถ้าเจอคนไม่มีทุกระหว่างเป็นเดอนนีเข้าใจตรงนีแล้วจำอารมณ์ได้จำอารมณ์ได้เห็นอารมณ์ได้ สังขารปกติแต่ไม่ใช่กลมในที่สุดคือเห็นเป็งหลักเป็นนั่นเป็นวิญญ่ณเป็ว่ารู้ตัววิญญาณนี่แหละเป็นตัวปัญญารู้แจ้งเห็นจริงรู้แล้วสลายครับควมทุกข์ไม่อดเข้ามาทุกเลยตั้งแต่บัดนั้นมาจนถึงปัจจุบันนี้เพราะรู้ดังนี้เป็นต้นเรื่องนี้

ไม่ใช่วัตถุไม่ใช่วัตถุที่เราได้ในเวลานั้น little bit there. ได้ฟังเป็นธรรมะที่เป็นสียของพระเจ้า ก็แปลว่าอย่างนี้ เป็นเรื่องเป็นองสลามเรื่มาสอนเป็นเป็นที่ฟั Thank you.